God afton, god afton mina damer och herrar! Jag ska börja få med och sjunga visa hur man inte har maten intravenöst! Nu jag sjunga vill en sång om när jag var ung en gång och besökte finska mössan ut i Porko. <laughs> Ut i glada vänners lag lekte vi en slag och den lekte vi med hjälp utav en gurko. Det gick till på detta vis Först så skaffade vi ett pris En liter brännvin skulle vinnaren få dricka Sen så tog vi alla tre Skaffade en gurka med Och sen så tog vi hjälp utav en konstig flicka <laughs> Upp i hennes vitt och vis Hela gurka stopp hoppa i så att den och man slog hon på magen. Den som sen fick mest ut på golvet, han var bäst. Vi var tre grabbar som lekte hela dagen. Korven var en starker man, han vann brännvinsflaskan an Och som pris så fick han sätta sig och dricka. <laughs> Anders han kom på andra plats ut i denna strapats. Så som pris så fick han nulla våran flicka. <laughs> Men se jag var också med. Jag var sämst av alla tre. Ut i denna hårda kamp jag inte orka. Jag var alldeles för svag ut i detta starka lag. Så som tröstpris fick jag äta våran gurka